ochilib hamma narsani aql tarozisidan birma bir o'tkazdi qanchalik boy badavlat qo'shma shtatlar prezidenti oldiga bemalol kira oladigan odam bo'lmasin fbr direktori bilan oshna bo'lmasin kasbi kori italiyadan zaytun moyi keltirib sotishdan iborat bo'lgan hech kim tanimaydigan bir kimsa uni o'ldirtirib yuborishi mumkin edi jonni fanteynga o'sha rolni bermagani uchun ham o'ldirtirib yuborishi mumkin bu aql bovar qilmaydigan narsa odamlarning bunday yo'l tutishiga haqqi yo'q agar odamlar shunday yo'l tutishadigan bo'lsa demak bu dunyoda nimadir izdan chiqqan bu aqlsizlik tentaklik bu sen o'z pulingdan senga qarashli bo'lgan korxonalardan senga berib qo'yilgan hukmronlikdan xohlaganingcha foydalana olmaysan demakdir bu har qanday kommunizmdan yuz karra dahshatliroqdir vrach unga tinchlantiradigan dori berdi volts asablarini tinchitib o'y fikrlarini bir joyga to'play boshladi hammasidan ko'ra o'sha karleone degan kimsa ovozasi dunyoga ketgan bahosi olti yuz ming dollar bo'lgan otini osongina o'ldirib ketgani qattiq esankiratib qo'ydi olti yuz minga akam gapmi bu hali boshlanishi xolos volsni qaltiroq bosdi u hayot haqida o'ylanib qoldi boy badavlat dunyodagi eng jozibali dilbar ayollar ham u shundoqqina ko'rsatkich barmog'i bilan imlab chaqirsa rozi qilishga va'da bersa xizmatiga tayyor turishadi qirollar va qirolichalar uning sharafiga qabul marosimi o'tkazishadi shohona yashash uchun unda pul ham boylik ham bor arzimagan narsani deb shunday hayotni qurbon qilish ahmoqlik bo'lardi eh o'sha la'nat karleoniyaga qo'li yetganda edi qiziq qonunda ot o'ldirganga qanaqa jazo berilarkin u g'ayritabiiy ravishda xoxolab kulib yubordi vrach va xizmatkorlar cho'chib unga qarashdi birdan uning kallasiga boshqa fikr keldi axir qandaydir bir surbet jur'at etib uni badnom qilganligi bugun kaliforniyaga yoyilib sharmanda bo'lish xavfi tug'ilgandida bu fikr shuningdek balki ular hali meni o'ldirishmas balki ularning bundan ham qo'rqinchliroq bundan ham dahshatliroq maqsadlari bordir degan fikr hamma narsani hal qildi volts buyruq bera boshladi u hamma yaqin tanish bilishlarini ishga soldi doktor va xizmatchilarni agar og'zidan gullab qo'ysa bir umr volzning qahr g'azabiga duchor bo'lishi bilan qo'rqitib sir saqlash to'g'risida qasam ichirdi matbuotga xartum laqabli mashhur yo'rg'a kasallik qurboni bo'lganligi yevropadan olib kelinayotganda ayg'irni bu kasallikdan saqlab qolisha olmaganligi to'g'risida xabar berildi otning jasadi vols mulkida ko'mib tashlandi oradan olti soat o'tgach filmni suratga oluvchi rejissyor jonni fanteynga qo'ng'iroq qilib dushanbadan ish boshlashi kerakligini aytdi o'sha kuni kechqurun hegenning don karleone oldiga kelishdan maqsadi uni ertaga virgiliy Salotso bilan bo'ladigan o'ta muhim uchrashuvga tayyorlash edi don karleone katta o'g'li sonya karleoneni ham chaqirtirgandi u erinchoqlik bilan viski ho'plab o'tirardi horg'inlikdan sonyaning yuzlari so'lishib ko'zlari kirtayib qolgandi kechalarini kelinchakning dugonasi bilan o'tkazsa kerak o'yladi heygin endi shu yetmay turgandi kerakli narsalarning hammasini puxta o'rganib chiqdingmi so'radi don karleone keyin turli yozuvlar bilan to'la papkasini ochdi unda eng muhim narsalarni esdan chiqarmaslik uchun faqat heygenning o'zigina tushunadigan qilib yozilgan yozuvlar bor edi boshqa hech narsa yo'q edi solotso bizdan yordam so'rab keladi dedi heygen u qonundan himoyalanish uchun karleonelar oilaviy konsernidan eng kamida million dollar so'raydi bu bizni u rejalashtirayotgan ishda ishtirok etishimizni ta'minlaydi lekin qay darajada ishtirok etamiz bunisi hali noma'lum solotso tomonidan tattaliyalar oilasi turibdi ular ham bu ishda o'z ulushlari bilan ishtirok etishmoqchi ko'zlanayotgan ish esa giyohvandlik moddalari bilan savdo qilishdan iborat salotsoning turkiya bilan aloqasi bor bu mamlakatda ko'knori yetishtiriladi salotso u yerdan molni sitsiliyaga olib o'tadi bu oson ish sitsiliyada ko'knoridan qora dori tayyorlanadi garchi sitsiliyada qora dori tayyorlash mutlaqo xavfsiz bo'lsa ham ehtiyotkorlik bilan faqat morfiy tayyorlash ham mumkin yakkayu yagona qiyinchilik tayyor molni mamlakatga olib kelish va tarqatishdan iborat ish boshlash uchun salotsoning mablag'i kamlik qiladi axir million dollar ko'chada yotmaydida xeygen don karleonening peshonasi tirishganini ko'rib qoldi u ish yuzasidan bo'ladigan suhbatlarda hissiyotga berilishni yoqtirmasdi tom xeygen shoshilib gapira boshladi salatsoga turk deb laqab qo'yishgan buning ikkita sababi bor birinchisi u turkiyada uzoq yashaganligidir mishmishlarga qaraganda u yerda xotini va bolalari ham bor emish ikkinchi sababi aytishlarga qaraganda xuda behudaga pichoqqa qo'l yugurtirarmish har holda yoshligida ko'proq shunday qilarkan o'shanda ham faqat ish manfaatlari talab qilganda hamda izzat nafsiga tegishganda pichoqqa qo'l yugurtirarkan miyasi yaxshi ishlaydi birovga yalinmaydi ikki marta qamoqda o'tirib chiqqan bir marta italiyada bir marta shtatlarda qamalgan narkotik moddalar bilan savdo qiladigan odam sifatida ma'murlarga yaxshi tanish biror kor hol yuz beradigan bo'lsa bu tomoni bizga yaxshi chayqovchilarning kattasi deb hisoblanishi buning ustiga qamalib chiqqanligi tufayli sudda guvoh sifatida qatnasha olmaydi bu yerda amerikada ham xotini va uch bolasi bor yaxshi oila boshlig'i hisoblanadi oila a'zolari hech muhtojlik sezmasdan yashayotganiga ishonch komil bo'lsa har qancha muddat bo'lsa ham qamoqda o'tiraveradi sotqinlik qilmaydi don karleone sigarasini burqsitib tutatdi da so'radi santino sen nima deysan Hegen Sonnyning nima deyishini oldindan bilardi yugurdak bola bo'lib yuraverish uning joniga tekkandi mustaqil tarzda salotso taklif qilayotgan ishga o'xshash yirikroq yumush bilan shug'ullanishni xohlardi Sonny viskidan bir xopladi. oq kukun koni foyda dedi u lekin xavfli tomoni ham bor 20 yilni yelkaga olib ketaverish ham mumkin men bu ishda bevosita ishtirok etishdan chetda turadigan faqat mablag' bilan ta'minlash va himoya qilish vazifasini zimmamizga oladigan bo'lsak bu yomon g'oya emas deb o'ylayman heygin unga ma'qullab qarab qo'ydi yaxshi gapirdi bu ishning yaqqol ko'rinib turgan foydali tomonini ta'kidladi uning holatida bu eng to'g'ri yo'l edi don karleone yana sigarasini burqsatdi sening fikring qanday tom xeygen oshkora gapirishga shaylandi u don karleone salotsoning taklifiga rad javobi berishini tushungandi eng yomoni shundaki o'yladi xeygen uning xotirasida saqlanib qolgan don karleone hamma narsani oldindan ko'ra bilmagan kamdan kam hollardan biri edi u hozir kelajakni ko'ra olmayotgandi qani boshla tom don karleone unga dalda berdi hatto sitsiliyalik konsigliori ham har doim xo'jayinning fikriga qo'shilaverishmaydi uchalasi kulishdi siz taklifni qabul qilishingiz kerak deb o'ylayman dedi heygin buning sababi aniq eng muhimi narkotik moddalar har qanday boshqa ishga qaraganda ko'proq foyda keltirishi ko'rinib turibdi agar biz rad etsak bu taklifni boshqalar masalan tattaliyalar oilasi qabul qilishlari mumkin unda ular oladigan daromad tufayli siyosatga ham politsiya apparatiga ham kuchliroq ta'sir ko'rsatadigan bo'lishadi keyinchalik bizga tenglasha boshlaydilar biz hozir ega bo'lib turgan hamma narsalarni qo'lga ola boshlaydilar xuddi dunyo siyosatida bo'lganidek bir mamlakatda qurol yaroq bo'lsa demak ikkinchi boshqa mamlakat ham qurollana boshlaydi agar tataliyalarning moliyaviy ahvoli mustahkamlanib borsa ular biz uchun xavfli bo'lib qoladilar hozir qimorxonalar va kasaba uyushmalari bizning qo'limizda bugungi kunda asosiy kuch qudratimiz ham shunda lekin kelajakda narkotiklar bilan shug'ullanganlar yutadi men taklifni qabul qilish kerak deb hisoblayman aks holda qo'limizdagi hamma narsani boy berishimiz mumkin hozir emas lekin o'n yildan keyin so'zsiz boy beramiz bu gaplar don karleonega ta'sir etganday bo'ldi u yana sigarasini burqsatib tortdi va sekin bu albatta eng muhim narsa dedi u chuqur xo'rsindi va o'rnidan turdi xo'p ertaga o'sha g'ayridin bilan uchrashuvimiz soat nechida bo'ladi ertalab soat o'nda javob berdi uning qalbida umid ilinji paydo bo'ldi ehtimol don bu ishga jur'at etar suhbatda ikkalangiz ham qatnashasizlar dedi don u qaddini rostlab o'g'lining qo'liga turtdi santino hech bo'lmasa bugun yaxshilab to'yib uxlab olgin qara ozib naq shaytonning o'ziga o'xshab qolibsan otasining bu gapidan ruhlangan sonni xeygen jur'at etolmagan savolni berdi padari buzrukvor taklifga nima deb javob beramiz don karleone kulib qo'ydi bu taklifning tafsilotlarini qanaqa foyda zarar keltirishini bilmasdan turib qanday javob beraman bundan tashqari sizlarning gaplaringizning ham yaxshilab mag'zini chaqib ko'rishim kerak ustiga ustak men shoshilib ish qiladiganlardan emasman turk solotso o'rta bo'yli baquvvat bug'doyrang odam edi xunuk qora ko'zlari uzun qirra burni bilan haqiqatdan ham turklarga o'xshab ketardi qadr qimmatini bilardi sonya karleone uni eshik oldida kutib oldi da heygen va don o'tirgan xonaga boshlab kirdi lyuka brazini hisoblamaganda ko'rinishi bundan qo'rqinchliroq maxluqni umrimda uchratmaganman o'yladi heygin hammasi samimiy qo'l olishib ko'rishishdi agar don bu odamning ishonch qal'asi mustahkammi deb so'rasa ha mustahkam deb javob berardim xayolidan o'tkazdi heygin bugun donning kayfiyati juda yaxshi bo'lishiga qaramasdan hatto u ham kuch qudratda o'zini salotsodan ojizroq sezardi don o'ta sodda edi u qishloqlarcha oddiy salomlashdi salotso darhol maqsadga ko'chdi gap narkotiklar haqida bordi hamma ish ko'ngildagidek turkiyadagi furushlar har yili muntazam tarzda ma'lum miqdordagi xomashyo bilan ta'minlab turishadi fransiyada morfiy sitsiliyada esa geroin ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan fransiya va sitsiliyaga mol olib o'tish ancha oson fbrni sotib olish mumkin emasligi tufayli don karleone ham solotso ham qo'shma shtatlarga keltiriladigan narkotik moddalarni sotishdan olinadigan daromadning besh foizi yo'qolishini yaxshi bilishardi shunga qaramasdan katta daromad olish imkoniyati bor amalda esa deyarli xavf xatar yo'q nima uchun endi xususan menga murojaat qilyapsiz so'radi muloyimlik bilan don bunday sharafga muyassar bo'lganligimning sababi nima solotsoning bug'doyrang yuzida hatto bitta tuk o'zgarmadi menga ikki million dollar naqd pul kerak dedi u yana bir muhim narsa yuqori lavozimlarda obro' e'tiborli og'aynilari bor odam kerak gohida menga qarashli odamlarning ba'zi birlari qo'lga tushib qoladi bu so'zsiz bo'ladigan voqea ularning o'tmishi tozaligiga men kafolat beraman demak mantiqan olib qaraganda sudda ular yengil jazo bilan qutulib ketishlari mumkin menga qo'lga tushganlar qamoqxonada bir ikki yildan ortiq o'tirmaydigan bo'lishlari kerak ana shunda ular sir saqlashadi agar ular o'n yigirma yilga hukm qilinsa nima bo'lishini kim biladi har xil odamlar bor og'zidan gullab qo'yishi mumkin ularga qaraganda kerakliroq odamlarning boshiga balo qazo yog'dirishi mumkin biz uchun qonun himoyasida bo'lish birinchi darajali zarurat don karleone men sizning sudyalardan juda ko'p oshna og'aynilaringiz bor deb eshitdim don karleone bu maqtovga e'tibor bermadi biz oladigan ulush qancha bo'ladi so'radi u solotsoning ko'zlari chaqnab ketdi ellik foiz dedi u biroz turgandan keyin sekin qo'shib qo'ydi birinchi yili uch yoki to'rt million bo'ladi keyin ulushingiz ko'payib boradi don karleone do'stona dedi sizni jiddiy odam deb eshitib uchrashishga rozilik bergandim hozir esa taklifingizni rad etishga majburman lekin sababini tushuntirib beraman sizlar ko'zlagan ish keltiradigan foyda katta lekin xavf xatari ham katta siz bilan hamkorlik qilgudek bo'lsam boshqa ishlarimni zarba ostiga qo'ygan bo'laman to'g'ri muhim siyosiy lavozimlarda juda ko'p do'stlarim bor lekin ular qimorxonalar o'rniga narkotiklar bilan shug'ullanayotganimdan xabar topsalar menga nisbatan munosabatlarini keskin o'zgartiradilar qimorbozlikni ular shunchaki ishqibozlikka o'xshagan zararsiz narsa deb hisoblaydilar narkotik moddalar savdosi esa ularning nazarida juda iflos ish yo'q yo'q e'tiroz bildirmang men emas ular shunday deb hisoblashadi qanday yo'l bilan pul topish har kimning o'z ishi men sizning taklifingizning o'ta xavfliligini aytmoqchiman xolos mana o'n yildirki oila a'zolarim tinch betashvish yashashmoqda ochko'zlik qilib ularning hayotini xavf ostiga qo'yolmayman solotso xeygen va sonni tomonga yordam umid qilib tez tez qarab qo'yayotganligidan u norozi bo'layotganligini sezish mumkin edi siz ikki million pulingizning tashvishini qilyapsizmi so'radi u don karleone quruqqina kulib qo'ydi yo'q dedi u solotso yana bir urinib ko'rdi kapitalingizning to'la saqlanishiga tattaliyalar oilasi ham kafolat beradi shu choq sony qo'pol xatoga yo'l qo'ydi ya'ni tattaliyalar kapitalimizning saqlanishini ta'minlaydi va buning uchun haq talab qilmaydi demoqchisiz shundaymi qiziqib so'radi u keginning vujudi muzlab ketdi u don karleone sovuq g'azabli nigohini o'g'liga qadaganini ko'rib qoldi so'nggi qo'rqqanidan birdaniga talmovsirab qoldi solotsoning ko'zlari yana chaqnadi bu safar uning ko'zlarida mamnuniyat bor edi u karleone qal'asidagi nozik joyini topgan edi don karleone yana gapira boshladi shunda qabul marosimi tugaganligi aniq bo'lib qoldi yoshlarga hamma narsa kamlik qiladi ustiga ustak hozirgi yoshlar yaxshi tarbiya ko'rishmagan kattalarning gapini bo'ladilar daxli bo'lmagan ishlarga burnini suqadilar men farzandlarimni yaxshi ko'raman ularni sal erkalatib yuborganimni ko'rib turibsiz shunday qilib senyor salotso mening yo'q deganim oxirgi qat'iy so'zimdir shunga qaramasdan hamma ishlaringizda sizga shaxsan omad tilayman men bir birimizga xalaqit bermagan holda o'z ishimiz bilan shug'ullanaverishimiz mumkin deb o'ylayman iltimosingizni rad qilganimdan afsusdaman solotso ta'zim qilib don karleonening qo'lini qisdi keyin uni mashinagacha kuzatib qo'ydi solotso keyin bilan xayrlashganda uning qiyofasidan hech qanday ma'noni o'qib bo'lmasdi keyin xonaga qaytib kirdi don karleone undan so'radi bu odam haqida qanday fikrdasan u sitsiliyalik javob berdi Keyin vazminlik bilan don karleone o'ychan bosh silkidi keyin o'g'li tomon o'girilib yumshoqlik bilan shunday dedi santino rejalaringni o'y fikrlaringni hech qachon notanish odamga aytma begona odamlarga siringni berma anavi qiz bilan haddan ortiqcha o'ralashib qolganliging tufayli ham miyang yaxshi ishlamayapti bas qil ish bilan shug'ullan endi esa bor otasining tani dashnomidan Sonnyning avval taajjublanganligini keyin nafratlanganligini xeygin ko'rib turardi nahotki Sonny don uning yangi sarguzashtlaridan bexabar deb o'ylasa nahotki hozir qanday jiddiy xatoga yo'l qo'yganligini tushunmagan bo'lsa shunday bo'lgani holda xeygen don santino karleone oilasida konsigliori bo'lishni xohlamasdi don korleone sonnining chiqib ketishini kutib turdi keyin charm qoplangan kresloga o'tirdi keyin qadahga ichkilik quyib uzatdi don korleone boshini ko'tarib nigohini unga qadadi menga lyuka brazini chaqirib ber dedi u oradan uch oy o'tdi xotini va bolalariga rojdestvo bayrami sovg'alari xarid qilish uchun keyin shahardagi idorasida ishni ertaroq tugatishga shoshilayotgandi telefon qo'ng'irog'i uning xayolini bo'ldi jonni fontayn quvonchini ifodalashga so'z topolmasdi filmni suratga olish tugallanibdi ham o'tibdi katta shou ko'tarilibdi rojdestvo bayramiga don karleonega misli ko'rilmagan ajoyib sovg'a tayyorlab qo'yganmish shaxsan o'zi olib borarmish hali ish to'la tugamaganmish gollivuddan jilishning iloji yo'qmish keyin bu gaplarni chala chulpa eshitdi jonni fontaynning sehrli so'zlari hech qachon unga ta'sir etmagandi shunga qaramasdan u sovg'aga qiziqib qoldi qanaqa sovg'a so'radi jonni fontayn qiqirlab kuldi aytmayman qanaqa sovg'aligini oldindan aytib qo'ysam qizig'i qolmaydi hegelning diqqati oshdi va muloyimlik bilan gapni kalta qildi yana telefon jiringladi xeygen qog'ozlarni bir chetga qo'ydi hammasining padariga la'nat bo'ldi ishni tugataman uyga ketaman lekin baribir trubkani oldi qo'ng'iroq qilayotgan maykl karleoni edi xegenning ranjishidan asar ham qolmadi u mayklni yaxshi ko'rardi tom dedi maykl karleoni ertaga key bilan boraman bayramgacha otam bilan gaplashib oladigan muhim gap bor ertaga kechqurun otam uyda bo'ladimi tashvishlanmay kelaver uyda bo'ladi deb javob berdi heygin rojdestvo bayramida hech yoqqa bormaydi yana nima gaplar bor maykldan biror narsani so'rab bilish don karleonidan so'rab bilishdan oson emasdi boshqa gap yo'q dedi u bayramda ko'rishamiz hamma to'planadimi hamma to'planadi javob berdi heygin maykl trubkani ildi qiziq bir og'iz ortiqcha gap aytmaydi ya Keyin biroz kechikib qolishini lekin kechki ovqat paytida albatta uyda bo'lishini xotiniga aytib qo'yishni kotibaga tayinladi u ko'chaga chiqib shoshilib magazin tomon yurdi shu payt kimdir oldidan chiqib yo'lini to'sdi Keyin hayratga tushdi uning oldida solotso turardi qo'rqmang sizga aytadigan ikki og'iz gapim bor xolos dedi salotso sekin va heyening qo'ltig'idan oldi yo'l chetida turgan mashinaning eshigi ochildi salotso keskin qilib biz gaplashib olishimiz kerak o'tiring dedi Hegen qo'lini tortdi. U hali hech qanday xavf xatarni sezmagan, faqat uni yo'ldan qoldirishayotganidan ranjigandi. Shoshib turibman, dedi u. Uning orqasida sharpa paydo bo'ldi. Birdan Hegenning tizzalari qaltirab ketdi. mashinaga o'tir dedi solotso muloyim ovozda agar seni o'ldirish niyatim bo'lganda allaqachon narigi dunyoda yurgan bo'larding ha ishonaver ishonaver solotsoga ya Heygen mashinaga kirdi. Michael Corleone Heygenga yolg'on gapirgandi. U Nyu-Yorkdan, Heygen idorasidan 4 qadam narida, Pensilvaniya mehmonxonasidan qo'ng'iroq qilgandi. maykl telefon trubkasini qo'yganda key adams chekayotgan sigaretasini o'chirdi ammo yolg'onni ham qoyillatib tashlaysanda mayk maykl kravatga uning yoniga o'tirdi seni deb yolg'on gapirishga majburman jonginam agar biznikilar shu yerdaligimizni bilib qolishsa darhol uyga borishga to'g'ri keladi unda restoranda ovqatlanish teatrga tushish birga tunash haqida gap so'z ham bo'lmaydi to'yimiz bo'lmaguncha otamga ko'rinishni xayolingga ham keltirma u keyni asta quchoqladi nozik lablaridan o'pdi key ko'zlarini yumdi baxt degani shu bo'lsa kerak o'yladi maykl tinch okeandagi la'nati orollarda qon kechib loyga botib jang qilganda u key adamsdek ajoyib go'zal xipcha bel badani sutday oppoq qizni uchratishni orzu qilgandi key ko'zlarini ochib uning boshini bag'riga bosdi ular rojdestvo bayramida shov shuvsiz imijimida uylanishga do'stlaridan ikki kishini guvohlikka olib nikohdan o'tishga qaror qilishgandi lekin maykl albatta otasining oldidan bir karra o'tib qo'yishni lozim deb topdi otasi albatta qarshilik qilmaydi faqat undan sir tutishmasa bo'lgani key ota onasi qarshilik qilmasligiga shubhalanardi yaxshisi to'ygacha ularning bilmay turganlari ma'qul ota onam albatta meni homilador bo'lsa kerak deb o'ylashadi dedi key biznikilar bunday deb o'ylashmaydimi jilmaydi maykl mayklning oilasidan bir muncha uzoqroq turishga to'g'ri kelishlari haqida ikkalasi ham lom lim deyishmadi to'g'ri maykl uningsiz ham qarindosh urug'laridan uzoqlashib ketgandi lekin har holda aybdorlik tuyg'usi har ikkisini ham biroz qiynardi o'qishlar tugagunga qadar shanba va yakshanba kunlarigina uchrashib turishga ta'tilni birga o'tkazishga to'g'ri keladi baxtli oilaviy turmushdan nimasi yomon teatrga tushib ot o'yin spektaklini tomosha qilishdi spektakl tugagach ko'chaga chiqishdi salqin tushib sovuq bo'lib qolgandi key maykelning pinjiga kirdi uylanganimizdan keyin sen ham meni do'pposlab kaltaklaysan keyin anavi qo'shiqda kuylanganidek menga sovg'a qilib yulduzni o'g'irlab kelasan shundaymi maykl kulib yubordi men matematikadan dars beraman keyin so'radi xohlaysanmi mehmonxonaga borishdan oldin tamaddi qilib olamiz key rad qildi lekin mayklning ovqatlangisi bor edi bo'pti xonaga buterbrod keltirishga buyurtma beradi vestibyulda maykl keyni turtib do'kon tomonni ko'rsatdi men xonaning kalitini olguncha sen gazeta sotib ol maykl navbatga turdi urushdan keyin mehmonxonalarda xizmatkorlar yetishmasdi nihoyat kalitni olib shoshilib u yoq bu yoqqa qaradi key do'kon yonida qo'lida gazeta bilan turardi maykl uning yoniga keldi key boshini ko'tardi uning ko'zi to'la yosh edi key yig'lardi mayk dedi u oh mayk maykl uning qo'lidan gazetani yulib oldi u otasining ko'prik ustida qonga botib yotgan suratini ko'rdi ukasi Freddy otasining yonida yo'lakda yig'lab o'tirardi mayklning butun vujudi muzlab ketdi uning qiyofasida g'am anduh ham dahshat ham yo'q edi faqat cheksiz qahr g'azab bor edi sen xonaga chiqaver dedi u keyga biroq liftga qadar keyni qo'ltiqlab borishga to'g'ri keldi ikkalasi birgalikda jim yuqoriga ko'tarilishdi xonaga kirgach maykl kravatga o'tirib gazetani yozdi va sarlavhaga ko'z yugurtirdi vito korleonega o'q uzishdi gumon qilinayotgan reketchilar sardori qattiq yaralangan vrachlar politsiyaning kuchaytirilgan soqchiligi ostida operatsiya qilmoqdalar qonli xunrezlik bo'lish ehtimoli bor birdan mayklning tizzalari qaltirab ketdi xayriyat tirik ekan ablahlar otamni o'ldirishi olmabdi dedi u keyin xabarni qayta o'qib chiqdi soat beshda otishgan demak key ikkalasi to'shakda ko'ngilxushlik qilib yotishgan paytda birga ovqatlanishgan teatrda o'tirishgan paytlarda ajal otasining orqasidan soyadek ergashib yurgan maykelning tishlari g'ijirlab ketdi kasalxonaga boramizmi so'radi key maykl bosh chayqadi avval uyga qo'ng'iroq qilib ko'ray otamga hech narsadan tab tortmaydigan ablahlar o'q uzishgan agar ular otamning tirik qolganligini bilishsa har qanday razillikka qo'l urishlari mumkin ulardan har narsani kutsa bo'ladi uydagi har ikki telefon ham band edi maykl yigirma minutlardan keyin qo'ng'iroq qila oldi xolos trubkani sonya oldi labbay sonya bu menman dedi maykl sonya yengil nafas oldi oh la'nati bu yerda biz sening tashvishingni qilib qo'rqib o'tiribmiz qayerlarda yuribsan shaharchangga odam yubordik xabar olib kel deb otamning ahvoli qanday so'radi maykl qattiq jarohatlanganmi juda qattiq besh marta o'q tekkan lekin bo'sh kelmayapti sonyaning ovozida g'ururlanish tuyg'usi paydo bo'ldi vrachlar tuzalib ketadi deyishyapti menga qara hozir bandman sen bilan gaplasha olmayman hozir qayerdasan nyu yorkdaman javob berdi maykl mening kelishimni tom aytmadimi sonni tutilib qoldi tomni ushlab ketishibdi sendan nega tashvishlanganimni endi tushungandirsan xotini shu yerda o'tiribdi hali hech narsadan xabari yo'q politsiya ham bilmaydi hozircha shunday bo'lgani ma'qul u ablahlar qanday ishga qo'l urishganini juda yaxshi bilishgan darhol uyga yetib kelib og'zingga talqon solib o'tirasan tushundingmi tushundim dedi maykl bu kimlarning ishi ekanligi ma'lummi albatta da javob berdi sonni shoshilmay tur lyuka brazi kelsin ta'zirini beradi ularning bir soatdan keyin taksi bilan yetib boraman dedi maykl u telefon trubkasini ildi mana uch soatdirki gazeta sotilyapti balki radiodan ham eshittirishgandir nahotki lyukaning hech narsadan xabari bo'lmasa lyuka brazi qayoqqa hukmdon bo'ldi ekan xegin hozir shu haqda o'ylayotgandi bu savol sonni karleoniyani ham tashvishga solayotgandi don karleone soat o'n besh 5 beshda zaytun moyi bilan savdo qiluvchi kompaniya boshqaruvchisi taqdim etgan hisob kitob qog'ozlarini ko'zdan kechirib bo'ldi pidjagini kiyib gazeta o'qib o'tirgan fretsining boshiga chertib qo'ydi gattoga ayt mashinani keltirsin dedi ishni tugatdim uyga ketamiz freddi norozi ohangda to'ng'illadi mashinani o'zim keltiraman poli kasal qo'ng'iroq qildi shamollab qolganmish don karleone o'ychan dedi shu oyning o'zida uchinchi marta shunday bo'lyapti baquvvatroq haydovchi topishga to'g'ri keladi shekilli tomga aytib qo'y fred e'tiroz bildirdi yo'q poli ishga yaraydi axir har bir odam ham kasal bo'lishi mumkin mashinani keltirish ham ish bo'ptimi u chiqdi don karleone derazadan o'g'li to'qqizinchi avenyudan o'tib avtomobillar turadigan joy tomon borayotganini ko'rdi don heginga qo'ng'iroq qilish uchun biroz ushlanib qoldi heginning idorasidan hech kim javob bermadi keyin uyiga qo'ng'iroq qildi uyda ham hech kim telefonni ko'tarmadi qiziq don yana derazadan qaradi mashina yo'lakda turardi freddi mashina qanotiga suyangan holda qo'l qovushtirib magazinlarga bayramoldi savdosiga kelgan odamlarni tomosha qilardi don pidjagining tugmasini qadadi boshqaruvchi unga paltosini uzatdi u rahmat deb ming'irladi va zinapoyadan pastga tusha boshladi idora ikkinchi qavatda edi qish bo'lganligi sababli tez qosh qoraya boshladi yo'lakdan otasi chiqib kelayotganini ko'rgan freddi mashinani aylanib o'tib rulga o'tirdi don karleone mashina eshigini ochmoqchi bo'ldi lekin fikridan qaytib burchakdagi meva cheva sotiladigan bozorcha tomon yurdi yaqindan beri bu unga odat bo'lib qolgandi qish paytida peshtaxtalarda tovlanib turgan mevalarni sap sariq shaftolilarni apelsinlarni ko'rib zavqlanardi mevafurush uni xushmuomalalik bilan qarshi oldi don karleone mevaga qo'l tegizmas barmoqlari bilan ko'rsatardi mevafurush faqat bir marta e'tiroz bildirdi don tanlagan shaftolining bir yoni sal zahalangan edi don karleone meva to'la qog'oz xaltani oldi pulini to'ladi qaytimini oldi va mashina tomon yurdi burchakda uning qarshisida ikki kimsa paydo bo'ldi don karleone yashin tezligida vaziyatni tushundi notanish kimsalar qora palto kiyishib qora shlyapalarini ko'zigacha tushirib olishgani uchun ularni tanib olish qiyin edi lekin ular hisobdan yanglishgan edilar don karleone chaqqon harakat qilardi u qo'lidagi qog'oz xaltani uloqtirdida o'zining og'irligiga mos bo'lmagan chaqqonlik bilan mashina tomon yugurarkan fredo fredo deb baqirdi faqat shundagina notanish ikki kimsa unga qarab avtomatdan o'q uzishdi birinchi o'q don karleonening orqasiga tegdi ikki kuragi o'rtasiga kimdir bolg'a bilan qattiq urganday bo'ldi shunga qaramasdan bor kuch quvvatini to'plab mashina tomon shoshildi yana ikki o'q dumbasiga tegdi don yo'l o'rtasida yiqildi quvib kelayotgan ikki kimsa oyoqlari ostida sochilib yotgan mevalar ustidan sakrab o'tib tugatib qo'ya qolish uchun do'nga yaqinlasha boshladilar lekin oradan besh sekund ham o'tmagan ediki otasining chinqirig'ini eshitgan frederiko mashinadan otilib chiqdi notanish kimsalar yiqilib yotgan do'nga qarab yana shosha pisha ikki marta o'q uzishdi bir o'q do'nning qo'liga tegdi suyagiga o'tmadi ikkinchisi o'n soniga tegdi jarohatlar yengil bo'lishiga qaramasdan ko'p qon ketdi don qonga belanib yotardi u hushidan ketdi freddi otasi uni bolalikdagi ismini aytib chaqirayotganini dastlabki ikki o'q ovozini eshitdi mashinadan sakrab tushdiyu taxtaday qotib qoldi hatto avtomatini yelkasidan olishni ham unutdi qotillar uni otib o'ldirishlari mumkin edi lekin ularning asablari dosh bermadi burchakdan o'tib g'oyib bo'ldilar freddi qonga belanib yotgan otasi bilan bir o'zi qoldi o'tkinchilar yo'laklarga yashirindilar kimdir yerga yotdi boshqalar qo'rqishib bir joyga to'planib olishdi freddi qo'liga qurol olmadi u karaxt bo'lib qolganga o'xshardi freddi qon to'plangan ko'lmakchaga mukka tushib yotgan otasiga ma'nosiz tikilib turardi ko'lmakcha unga xuddi qora ko'lga o'xshab ko'rinardi u qoqshol tekkan odamday serrayib turib qoldi asta sekin yashiringan joylardan odamlar chiqa boshladilar shov shuv ko'tarildi freddi pastga surilib ketayotganligini ko'rgan allakim uni tortib yo'lak chekkasiga o'tkazib qo'ydi don karleone oldiga olomon to'plandi odamlar to'planib turgan joyga sirenasini chinqiratib birinchi politsiya mashinasi kelgandagina olomon tarqaldi politsiya ketidan daily news gazetasining radio qurilmasi o'rnatilgan mashinasi yetib keldi undan suratchi sakrab tushdida qonga belanib yotgan don karleoneni suratga ola boshladi tez yordam mashinasi paydo bo'ldi suratchi o'tirib olib ho'ngrab yig'layotgan freddini suratga olishga kirishdi u yuziga qalin lablariga semiz burniga ko'z yoshni surtayotganini ko'rish achinarli va kulgili edi olomon ichiga fuqaro kiyimidagi xufyalar kelib qo'shildi allaqanday bir xufya fredzining oldiga cho'kkalab o'tirib olib unga savollar berardi fredzi hamon o'ziga kelolmasdi xufya uning cho'ntagiga qo'l solib hamyonini oldi haydovchilik guvohnomasiga ko'z yugurtirdi yu sherigiga qarab hushtak chaldi darhol fuqarocha kiyim kiygan politsiyachilar freddini olomondan ajratib qo'yishdi birinchi xufya uning yelkasidan avtomatni oldi freddini turg'izishib hech qanaqa belgisi bo'lmagan mashinaga turtib kiritishdi suratchi hamon hamma narsa va hamma odamlarning suratini olardi suiqasd qilingandan keyin o'tgan yarim soat vaqt mobaynida sonya karleonening telefoni to'rt marta jiringladi birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan odam xufya jon filips edi u karleonelar xonadonidan moyani olib turardi voqea sodir bo'lgan joyga birinchi bo'lib yetib kelgan mashinadagi xufiyalar orasida u ham bor edi meni taniyapsizmi so'radi u albatta javob berdi sonya xotini telefonga chaqirgan paytda u mudrab o'tirgandi ikkinchi yo'l tugadi